moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Cijeni slušatelji, dobar dan još jednim, evo zelenom telefonu, emisije Udruge Žmerko i Pomorskog radija, Radio Bakra. Kao i uvijek, pa tako i danas, 19.7. E, Ana Golja s nama. Ana, dobar dan. Dobar dan. Kako smo? Super. Super. <laughs> Ljeto, ljetno se vrućine i tako dalje. Kad ćete na godišnji malo u prirodu, u zelenilo ili na more? Na more u, u plavo zelenilo. u plavo zelenilo. <laughs> Evo Ana, idemo dalje, ovo je naša već 11. radio emisija. O čemu ćemo danas? Ja imam ovdje neku temu, ono što sam htio pitati u dogovoru sa vama, u susret narednom eko datumu, to je 29.7. Pardon, ili 8. Ne, 7. sedmi. 28. da, 7. dan zaštite prirode, današnju emisiju zelenog telefona posvetili smo upravo temama zelenog telefona vezanim uz zaštitu prirode. Kad čovjek ovako govori, već u samom naslovu ima puno toga. Pa da, za, znači e, kao što smo i prošli puta ovaj, govorili, govorili smo o eko datumima, to mhm. su datumi koji su napravljeni zbog toga da se podsjetimo šta sve možemo zaštititi i koja je naša uloga u, u zaštiti okoliša, prirode, da se sjetimo da su plastične vrećice problematične, da se podsjetimo na sve te nekakve možda male stvari koje tijekom godine pozabimo pa onda sad imamo ov, eko datum da nas podsjeti da na taj dan um, e, se sjetimo šta trebamo napraviti, na koji način se pravilno ponašati da onda to dalje ovaj, e, upotrijebimo i u, u, u kažem, i ostatku godine. Tako da, evo, Eko datum 27.8. je dan zaštite prirode i e, to je priroda je inače biološka raznolikost svih biljnih i životinskih vrsta, gljiva, liševa, protista i monera, staništa i ekoloških sustava kojih je i naravno čovjek sastavni dio. Znamo svi da najveću štetu u prirodi danas nanosi čovjek i ovaj, upravo e, zato je još više važno e, da e, kako se mi ponašamo i da se sjetimo na taj dan da smo mi oni koji možemo nešto napraviti. Jedna od tih stvari je naravno i nazvati zeleni telefon i na njega prijaviti bilo kakvu štetu koju vidimo da se nanosi na prirodi, odnosno životinjama i biljnom svijetu koje nas okružuje. Zanimljivo, Ana, kad već govorimo o tim danima, evo pa taj 28.7. dan zaštite prirode, e, koliko je to evolvirano, koliko je to educirano po samom pitanju, evo prateći i ove naše emisije, prateći općenito ekološku svijest, ne možemo da ne konstatiramo na kraju da će ipak kad tad moramo brinuti o prirodi, na koncu i potičemo iz nje, koliko je to doprinjelo baš do samih tih, e, ajmo reći, reakcija, evo pa konačno kroz ovakve emisije nekom vašem možda istraživanju, najvjerojatnije radite istraživanja, sigurno koliko ima to svoga efekta. Evo to je jedno ovako dodatno pitanje jer vidim iz prakse ovako, već su ljudi više pomalo osviješteni i za smeće i za odvajanje, pa kamoli ne za šta drugo, sad je ljeto, ljetno je vrijeme, mnoge su opasnosti i od požara, da ne govorimo o smećaju i tako dalje. Pa da, e, zato smo i posvetili i prošle emisije upravo recimo zelenoj, zelenim mhm. površinama i unutar grana kad je bio dan stabalas pa smo pričali o zaštiti ovaj, znači i onih naših zelenih urbanih cijelina, ali isto tako i ovaj, možemo se podsjetiti da nam je sudjelovao i gospodin Krešimir Delić iz Hrvatskih šuma koji nam je govorio i o zaštiti šuma. E, znači postoji različite mjesta gdje se mi možemo uključiti i gdje možemo čuvati, mi moramo biti svjesni kao na koji način mi e, štetimo okolišu. Naravno po ovim ljetnim vrućinama e, opasnost od požara je jedna Treba početi od sebe. To naravno uvijek možemo, moramo početi od sebe, ne ugrožavati nikoga uh, oko sebe, ali ne ugrožavati ni, ni samog sebe. I sada isto možemo vidjeti po novinama, u zadnjih tjedan dana nam se vuče um, ovaj, cijela ta e, akcija Pokemon Go gdje ljudi zbog toga da bi e, skupljali svoje Pokemone stavljaju sami sebe u opasnost. Od, znači to je jedna od stvari gdje opet moramo biti pažljivi. Znači ne razmišljati samo o tome da skupimo bodove i da da naši Pokemoni budu najveći, nego i zapravo na koji način mi možemo sebe zaštititi, da li smo pravilno obučeni, da li imamo dovoljno vode kada izlazimo van i kada hodamo po prirodi, da ne gazimo po određenim biljnim, biljnom svijetu ga možemo uničiti na taj način, da ne beremo bilje za koje ne znamo šta je, ima jako puno zaštićenih vrsta i tako da to su sve nekakve stvari na koje mi možemo utjecati i ovim, znači da ovaj dan je osmišljen upravo zato da, da se apelira na ljude, da se osvijeste na ko, kako sve mi možemo pridonijeti. Vjerujem da će tome tako biti. Ali sad gledajući dalje, ovdje se nemate više ništa nadovezati, e, pojavlja se ono jedno pitanje, ajmo reći možda već i tako dalje, uvijek ona riječ prijava, pa tako i prijava na, na zeleni telefon, bilo je nešto već u emisijama. Ajmo se malo bazirati na kućne ljubimce. Oni pa- su na, na, najjadnije što se tiče svakome nešto ili smeta ili tako dalje. Što bi mogli reći na to, evo sad je ljetno vrijeme, plaže uređene, neuređene, ima li ljubinaca, vidi šta ovaj tamo pliva ili tako dalje neka ide na svoju plažu. Recite nam malo o tome. Pa evo, znači zadnji put smo imali u emisiji upit, e, to nije bila prijava, više upit, mhm. znači na zeleni telefon, jer zeleni telefoni odgovaraju na upite građana kada građani su u nedoumici što je pravilno ponašanje ili na koji način nešto treba riješiti ili kako se koji pojedini dijelovi zakona tumače, onda podobijemo i mi upite s obzirom na to da imamo E, i pravnike u našim redovima pa na koje se možemo i mi sami obrnuti. Znači bilo je postavljeno pitanje mhm. gdje se možemo ići kupati e, sa našim kućnim ljubimcima, odnosno da li se uopće smijemo na divlje plaže. E sada, odgovor znači, od pravnika nam glasi da zakon dijeli plaže na prirodne i uređene plaže. Znači te divlje plaže, znači da. stijene, ali koji su unutar gradova, još uvijek se smatraju kao prirodne plaže. Znači jer prirodne plaže se smatra sav neuređeni i s morem neposredno povezani kopneni prostor, a koji je pristupačan svima. Znači sve gdje mi možemo doći sa psom, a, odnos, ili sami, još uvijek se smatra kao prirodna, pa, e, prirodna plaža, i sada gdje se smije ili ne smije okupati sa psima, to je pak sad određeno sa lokalnim propisima. Kada govorimo o gradu Rijeci, ko što je bio upit za grad Rijeke, e, njihova odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca E, načinu njih, kontrole njihova raz, e, razmnožavanja, uvjetim, umjetima i načinima e, držanja, vezanja pasa, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, ona, znači ta, ta odluka nam kaže da zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga je zabranjeno uvođenje kućnog ljubimca u različite znači, građevine i prostore, ali među time i isto tako kupališta odnosno e, dozvoljeno je e, dovođenje psa samo na plaže i kupalište koji su isključivo e, koji su isključivo za pse. Drugim riječima niti na stijene, odnosno na te prirodne plaže mi ne smijemo sa psom. Zato što je odluka rečena da isključivo na kupalište za pse. Znači kako zakon kako oni nisu rekli na prirodne ili uređene pse, nego na uređene plaže, nego su da, nego su rekli samo na E, isključivo na e, plaže koje su deklarirane za pse, znači mi se zapravo ne bi smjeli kupati ni na uređenim e, plažama sa psima. Ana, po vašem mišljenju, kako to funkcionira ovako, generalno? Pa, ja isto borim ovaj, borbu s time, ja imam isto kućnog ljubimca i moram priznati da mi je da mi je, e, meni teško recimo sa psom, zbog toga što mi u Opati imamo prvu plažu za pse u Ičićima. Mhm. Ja koja sam u centru Opatije i moja sestra koja je na Voloskom, nama treba više od sat vremena ako hoćemo ići pješke da dođemo do plaže za pse, koja je užasno mala, na kojoj su izvori hladne vode, gdje se ti sam ne možeš okupati jer nemaš mjesta. Tako da ja bih rekla da e, Nekako su gradske vlasti, odnosno uprava, još uvijek nedovoljno sensibilizirane za ljude koji imaju pse i sa njihove potrebe, jer ja sam jedna od onih osoba koja voli otići na plažu sa svojim psom, moj pas je inače i vodeni pas, tako da voli biti u moru, iako još nisam upoznala baš psa koji ne voli biti u moru. <laughs> i ovaj, ja bi voljela provesti čim više vremena s njim na moru, a ne da mm, se ne mogu niti utočati zbog toga što je preledeno ili zbog toga što nemam uopće kamo staviti ručnik. Da. E, vrlo zanimljiva tema, dalo bi se njoj isto puno još razgovarati, ali eto što ćemo, morat ćemo prihvatiti tako kako je, nastojat ćemo se uskladiti, ipak su to naši ljubimci, jel tako? Naravno, ali isto tako i lobirati svi skupa prema gradu, da se takvih plaža čim više otvori, pokazati da nas je puno i da svako od nas isto tako ima pravo i potrebe biti na moru. Tako je ne, već kad govorimo malo i o tim ljubimcima, eto, imamo jedno da je na zeleni telefon neko pana došao prija vezano za ubijanje lastavica. Sad moramo malo i drugi životinski svijet. O čemu se radi? E, znači, Radi se o zapravo jednoj ružnoj prijavi gdje je susjed susjeda vidio kako ovaj drugi njegov susjed zapravo ubija lastavice sa sačmaricom. Ja ne znam kome pa lastavice pa smetaju. Pa da, one su stvarno jedna prekrasna bića mislim sva bića su prekrasna, da. svako na svoj način i ovo, e, ali lastavice su uz to još i zaštićene vrste i kao takve ne smiju se ubijati. Znači bilo kakvo ubijanje lastavica je zabranjeno. Ono što je e, bilo kod te prijave e, loše je taj dio da je prijava bila nepotpuna i ovim, ovim putem htjela bi apelirati na javnost da kada nam prijavlju pa bilo anonimno ili nam kažu imena da nam treba više podataka. Znači nama nije dovoljno podataka a moj susjed je ubija lastavice, nego nam treba reći kad se to desilo, gdje se može po mogućnosti naći leševi, slikati e, znači sam e, samu aktivnost e, čovjeka koji je to napravio, znači da mi imamo nekakve dokaze s kojima možemo dalje dalje krenuti. I naravno ne zaboraviti da to je kažnjivo djelo i da vi u Htio svakom... Baš pita zakon kaže po Znači to je kažnjivo djelo i bilo da li je to kućni ljubimac, bilo to da li e, e, divlja životinja, znači u svakom trenutku vi možete uvijek nazvati 112 ili čak direktno policiju na 192 i prijaviti e, takvo kaznivo delo. Može i na zeleni telefon da ga Naravno, na uvijek e, to e, ljudi se odlučuju za zeleni telefon upravo zbog to što mogu anonimno prijaviti. broj je naravno 072123456 i djeluje u cijeloj Hrvatskoj. Evo, ono, šta reći o tome, nego da, je, <laughs> nego tužno baš ovako malo kad se razgovara o tome, jel tako? Da, moram priznati da je tužno ovaj, i pogotovo kad, kad znate da su to tako jedna divna bića, a sada možda više o tome koje probleme nas očekuju u Primorsko-Goranskoj županiji, odnosno s kojima se susreće naša eh, naše inspekcije i naše službe Reći će nam i gospođa Ivan, Ivanka Jelenić iz Inspekcije zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kod koje mi zapravo prijavljujemo sve one prijave koje nama dođu, a koje su vezane za zaštitu prirode, mi onda dalje prijavljujemo njoj. To je inspekcija koja izlazi na teren, radi uviđaj, ali isto tako i onda piše znači kazne, odnosno rješenja na koji način se treba tome pristupiti, riješiti i tako da evo veselim se tome da, da se je odazvala na naš poziv, da će sudjelovati u emisiji i da će nam i ona sama iz svog kuta reći s kojim sve problemima se i oni su e, u ministarstvu, odnosno kao inspekcija zaštite prirode e, e, znači suočaju, odnosno koje, šta se vide na terenu. Da, evo baš imamo na telefonskoj liniji gospođu Ivanku Jelenić. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Evo, gospođo Ivanka, vi ste danas u zelenom telefonu, tu je Ana Golja, evo ona će, ona će vas isto pozdraviti. Dobar dan. Hvala, dobar dan. Evo, šta možemo reći općenito o radu službe, koji su najčešći problemi koji imamo eto, u Primorsko-Goranskoj županiji? Možete nam malo reći o tome? Pa, <laughs> problemi su svuda slični, kod nas su malo još i specifičniji jer imamo otoke, obalu i ovaj gorski kotar, znači tri biološki različita područja. Inače, ja sam mjesno nadležna za Primorsko-Goransku županiju i na neki način pokrivam nezakonite radnje na zaštićenim područjima, zaštićenim vrstama i području ekološke mreže ili poznato kao Natura 2000 području. Mhm. Velika specifičnost za ovo područje, pogotovo sa kojeg sada komuniciramo, jeste ugroza ptica pjevica. Mm. imam lagani osjećaj da smo neke stvari malo pomakli, da smo ipak došli u jednu zonu malo boljeg postupanja, međutim i dalje još je velik atak na ptice pjevice. S jedne strane one gube stanište, gube prirodna područja na kojima su normalno živjela, a s druge strane još uvijek veliki pritisak ljudi vi znate da je to najčešće lov na ljepak da bi se ili držale za razmnožavanje ili čisto iz vlastitog nekog užitka držanja u krleci. Mhm. E, imamo vrlo dobru suradnju, odnosno imam vrlo dobru suradnju sa policijom, tako da imali smo nekoliko vrlo uspješnih akcija i nakon toga mi se čini da je ipak broj prekršitelja manji. A s druge strane isto veliki atak je na ptice koje su na vrhu hranidbenog lanca, znači grabljivice i supovi e, koji su kolateralna žrtva e, postavljanja otrovnih mamaca u okoliš što i izaziva isto velike probleme sa tim pticama. Evo to su nekako najčešća postupanja na ovom području Bakarskog zagrađa. Gospođo Jelenić, e, ono jedno pitanje koje se nadovezuje možda na to, ajmo reći, ne može se nekako tome stati na kraju, ali kako postupiti, koje su mjere osim što je kazna, neko plati kaznu pa ne znam, opet dalje nastavi. Edukacija ima svoj smisao, ima svoj učinak, ali kako djelovati onako nekako generalno na svijest samih e, ljudi? Pa dokle god ne dobijemo populaciju ljudi potpuno svjesnih da nepotrebno uništavaju dio prirode, E, koja je već i onako ugrožena sa masom njenih e, problema od staništa hrane i ostalog, e, jako teško ćemo imati 100% učinak. Ali mislim da smo na dio populacije, dio ljudi koji su to radili ne razmišljajući da rade velike štete u prirodi, da smo kod njih polučili određene učinke dok imate određeni broj koji će platiti kaznu i ponovo to nastaviti. Da. E, zato svake godine određeni period intenzivno kontroliramo određene punktove. Mhm. Isto tako po svim prijavama se odmah nastaje izaći na teren. E, na što bi građani trebali obratiti pozornost, a da bi pomogli? Znači, e, mislim, inspektora nema toliko da bi oni mogli u cijeloj Primorsko-Goranskoj županiji biti na, na svim mjestima. Znači, samo je toliko koliko vi možete napraviti. Mislim da građani trebaju biti aktivni i da mogu pomoć ovdje. Znači, na, ko na kojem šta bi građani trebali obratiti pozornost i koji je najbolji način da čim prije kontaktiraju službu? Da li je bolje da zove odmah vas ili možda policiju ili zeleni telefon? Znači, koje je je vama e, bi bio najbolji put da u trenutku kada građanin nešto vidi e, da javi i da se može čim prije reagirati? E, najbrži put je da pozove ili jed, službu 112 koja direktno zove mene ili da pozove policijske službenike. Moram reći da novi zakon o zaštiti prirode daje potpune ovlasti djelatnicima policije i obalne straže na zakonu o zaštiti prirode. Znači, ako inspektor nije u trenutku prisutan, oni mogu odraditi sve elemente inspekcijskog nadzora i podnijeti prijavu. Mm, super. Evo, gospođo Jelenić, Ana, imate još vi šta zapitati? Pa, htjela sam ovaj, mi smo imali znači na zeleni telefon jednu prijavu vezano uz ubijanje lastovica. E, I to je bilo u Karlovačkoj županiji, nije bilo ovaj, na sami zeleni telefon udruge Žmergon, već od Ekopana. Pa zanima me e, na koji način ste... E, da li se za to pripisuje kazna i, i kakva? I na koji način? Jeste. Jeste, lastavica je strogo zaštićena vrsta i za njeno ubijanje je propisana kazna za fizičku osobu između 7 i 30 tisuća kuna. Moram reći da se kazna izriče u prekršajnom postupku, znači nije direktno mandatna. A osim toga nešto što se često zanemaruje, Lastavica je i dobro Republike Hrvatske i ima odštetnu vrijednost odštetna vrijednost za jednu pticu je 1200 kuna. Znači, osim kazne koja je propisana počinitelju, mi svakako uvijek tražimo i naknadu odštede vrijednosti za ubijenu pticu. U ovom slučaju, kažem, za lastavicu je 1200 kuna. Zanimljivo, evo, što reći za sami kraj, nego jednostavno možda, gospođo Jelinić, jedna vaša poruka našem slušateljstvu, svima onima koji se bave takvim stvarima, da ne kažem e, ovo o čemu smo sada govorili? Pa moja poruka bi bila da sve, sve one koji idu namjerno zadirati u prirodne sustave, da tri puta razmisle i da jednostavno pokušaju preći u jedan drugi mentalni sklop i da jednostavno puste prirodne, prirodu da živi pored nas, odnosno da živimo mi zajedno sa prirodom. I to je jedini e, način i jedini put kada ćemo mi uspjeti dobiti suživot, odnosno kada mi nećemo biti mi kao ljudi faktor koji ugrožava ostale vrste oko nas. Eto ga. Vjerujem da su vas mnogi poslušali i da će malo drugačije imati sada neki odnos ili neko poštovanje, poštovanje prema tim živim bićima. Gospođo Ivanka, lijepi vam pozdrav, uvodan dan i do slušanja nekom drugom prilikom opet u ovim našim emisijama. Hvala i vama i vašim slušateljima. Do slušanja. Do slušanja. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo, evo Ana, mi smo obavili ovaj telefonski razgovor sa Ivankom Jelinić. Ja vaš kratki komentar. Pa moram priznati da meni je drago ovako čuti kad imamo inspektore koji se stvarno zalažu i kojima je stalo i koji e, stvarno žele promijeniti sustav mislim da je gospođa Jelinić e, jedna od, od takvih e, i ono što mi možemo napraviti je to da im pomognemo pri njihovom radu. E, naših inspektora je definitivno premalo, znači mi imamo premalo inspektora za tako veliko područje. I znam da kad smo imali pred par godina isto i prijave branja smilja po otocima, gdje je isto inspekcija zaštite prirode izlazila na teren, gdje je i policija sudjelovala da to je... Isto zaštićeno znači koje je isto zaštićeno, uh, gdje su bili zapravo organizirane grupe branja smilja koje su odlazile ne samo na, na terene za koje su imale dozvolu, nego su ulazile ljudima na privatne terene, jer oni nisu ni znali zapravo gdje beru, oni su samo došli i počeli sve skupa brat, a još su i brali na nepravilan način, odnosno sa korijenom, tako da su kompletno uništavali, jer to se neće više vratiti, odnosno puno je teže, znači kad se bere, se bere samo grančice, ne, nikad se ne trga sa, skupa sa, koljen, sa korijenom, da je tu uh, isto veliku ulogu e, odigralo građanstvo. Jer ne može jedan inspektor, a ne može ni policija biti svugdje na, na svim mjestima u svo vrijeme. Znači kada mi vidimo nekakvu nepravilnost ili sumnjamo na nepravilnost, mi smo oni koji trebamo nazvati i reći oni su sada ovdje jer to omogućava policiji da ih uopće stigne uhvatiti jednostavno niti policija ne može biti na svakom mjestu. Evo Ana, još eh, za sam kraj za ove anonimne prijave eh, ono anonimno to je najgore, može čovjek imati i posljedica i ne mora imati eh, posljedica, ali evo konkretno anonimne prijave, zvaćemo ovaj, telefon, zovemo već šta treba. Što nam vi možete reći baš iz prakse o tim anonimnim prijavama? Pa puno ljudi se zapravo, pogotovo kada se radi o nekakvim e, škakljivim susjedskim odnosima, odluče na anonimnu prijavu jer niko ne želi imati problema sa svojim susjedom i iako zna da susjed to radi na nepravilan način, onda se odlučuje upravo da ne bi došlo do direktnog konflikta, da ne bi cijeli život živio kasnije sa tim konfliktom, odlučuje na zeleni telefon gdje može prijaviti anonimno i onda mi rješavamo dalje ovaj, te prijave. Zato kod takvih prijava mi izlazimo na telefon, e, mi izlazimo na teren i ovaj, kada utvrdimo e, što je stvarno činjenično stanje, e, pišemo prijavu e, nadležnoj instituciji. Koji put to ide za komunalne redare, koji put su tu inspekcije, već je zavisi od samog problema. Ali to je isto jedan od mogućih načina rješavanja problema gdje, ajmo reći, ne želite se vi direktno uključiti. Već kad govorimo o tim anonimnim prijavama, svaku smatrate ozbiljno? Pa da, mi svaku ovaj, uzmemo, e, prihvatimo ozbiljno, za svaku se, e, e, za svaku kažem uzmemo si vrijeme da izađemo na teren, da da je pregledamo, da vidimo šta se tu zapravo dešava, ali i kod takvih prijeva kažem nama treba čim više informacija kako bi mi znali s čim se suočavamo. Dobar dan! Dobar dan! Evo u emisiji ste zelenoga telefona, Ana Golja je ovdje sa nama, ćete nju pozdraviti. <laughs> Može, dobar dan, pozdrav Ani, pozdrav vama. E, hvala lijepo. Ine na telefonu. E. Za pitanje? Evo, Ana, imate čast. E, bok, Ana. E, ma, zanima me ovako sljedeća stvar. E, ne znam e, kakva je, je praksa zbrinjavanja, ne znam, imamo jako doma jako puno nekakvih kablova, starih mobitela, to bi bio nekakav električni otpad, ja pretpostavljam. I pa me zanima gdje možemo ostaviti taj otpad, zbrinuti ga nekako na, pravilan način. Ili recimo još jedno dodatno pitanje, u uredu imamo i starih kartriđa od printera, pa gdje bi se to trebalo zbrinuti? Jer isto pretpostavljam da to nije nekakav običan otpad. Znači sve što, smo sad što, što ste sad nabrojali spada u elektronički otpad i kao takav se smatra kao opasni otpad. Znači bilo kakav mhm. elektronski ili elektronički otpad se smatra se kao opasni otpad i može jer kada bi se jednom odložio nepravilno može imati negativne posljedice na sam okoliš, ali isto tako mhm. to je E, otpad iz kojega mi možemo dobiti jako puno sirovina za dalje. Znači to je šteta miješat sa drugim otpadom gdje gubimo, zagađujemo zapravo drugi otpad, a s druge strane možemo izvući nešto što je korisno van i dalje upotrebljavati. Odvojiti. Točno, da. Mhm. Znači u Hrvatskoj je to zakonom riješeno na način da imamo Eh, da imamo eh, znači posebne eh, ovlaštene skupljače elektroničkog otpada i nama je u principu kao građanima to olakšano, bilo građanima, bilo tvrtkama olakšano zbog toga što postoji besplatan telefon 0800 444 110 na koji može svaki građanin nazvati i, e, od, e, i znači predati njima besplatno elektronički otpad. Znači nije potrebno kao što su nekad davno naši nonoti nažalost radili da su strpali u peglicu ovaj, jednu veliku mašinu za, za pranje suđa i onda, ga, i onda ga je ufurali gore na vrh učke pa bacili u prvu jamu, ne. Ovaj, mhm. znači e, kod nas imamo mi ovlaštene koncesionare koji izbrinjavaju elektronički otpad. To je za Primorsko-Goransku županiju u je Frigoman ali isto tako, e, za, isto tako je i metis, znači e, da li da nazovete broj, besplatni broj telefona pa oni dođu kod vas pa vam to pokupe ili da vi odvezete direktno njima, ali isto tako i po zakonskoj obavezi reciklažna dvorišta koje imaju e, sami gradovi i općine moraju vam isto tako prihvatiti elektronički otpad, posebno odvojiti i onda oni predati koncesionarima. Sad je samo Aha, i to je besplatno. To je besplatno, da. Eto, mhm, super. Imamo još što? Ana? Nemamo danas, evo, moramo pustiti još koju temu i za sljedeću emisiju. Može. <laughs> Evo, pozdravit ćemo vas, ugodan dan i čujemo se opet nekom drugom prilikom. Hvala, U Bog do slušanja. Evo Ana, kao što ste rekli, kao što ste rekli i sama na kraju, moramo nešto pustiti i za drugu. Danas smo obradili tu temu u susret narodom Eko datumu 28.7. prijavu na zeleni telefon. Ukratko, evo samo za kraj jedna poruka i to bi bilo to čuvajte naš okoliš i čuvajte našu prirodu. Stvarno Pogotovo sad kad je kupanje, nemoj bacati ovo, nemoj bacati ono, to je jako bitno. E, to je jako bitno, ali ne samo i to, pokupite. Ako vidite bilo kakvu plastičnu stvar ili stiropor ili nešto što se ne razgrađuje u moru, e, pokupite i bacite vi u smeće. Nema veze što niste vi bacili, to još uvijek se vi kupate među tome. Eto ga, Ana, hvala lijepo na današnjoj emisiji, eto, zelenog telefona, čujemo se opet e, sljedeći tjedan, ili ćemo se, naravno, već uobičajenim e, tijekom i ritmom. Puno uspjeha u daljem radu i pozdrav svima u vašoj udruzi, eko udruzi, nemojmo zaboraviti, moramo misliti na okoliš. Naravno, Jer će uvijek. okoliš misliti na nas. Točno to. Tako je. Evo ga, cijenje slušatelji, toliko u današnjoj emisiji zelenog telefona, Ana Golja, a ovdje u studiju Tomislav Mustapić do sljedećeg zelenog telefona, tonski realizator e, Marija Mustapić i Tomislav Mustapić. Ja na gore, lijepo vas pozdravljam. Doviđenja. te istih Jer još te ima U svakom od njih Tamo tiše još sve šta znači mi More i ja More i ti Čovjek se rodi I umire sam Al postoji misto Di siguran sam više još sve što mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.